ime Oca i Sina i Svetoga Duha, oci, braćo, sestre, deco, Hristos, Vaskrse! Evo nas u još jednom danu koji nam Gospod dade na spasenje i na preobražaj. Vidimo da vlasti ovoga sveta grade puteve kojima nam olakšavaju da se povežemo jedni s drugima i da zajedničarimo, pa i u ovom trenutku. A i crkva gradi puteve kojima nas povezuje, povezuje ljubavlju i istinom. Gradi puteve jednih ka drugima i puteve ka carstvu nebeskom, ka izvoru svih dobara, ka Isusu Hristu. I prošle nedelje vide smo jedan od tih puteva koja je, koje je crkva sagradila, koji nam je objavio sveti Jovan Lestvičnik, lestvicu od zemlje do neba, 30 stepena duhovnog života kojima se od ovog sveta prelazi u svet večne istine i u vreme posta nam crkva upravo pruža sećanje na tu lestvicu jer smo u vreme posta i najspremniji, najsposobniji da krenemo tim putem, bar jedan stepenik pa polako uz Božju pomoć da stignemo i do kraja ne svojim trudom i svojim sposobnostima, već upravo milošću Božjom i darom crkve, darom Hrista, Boga našega. A i danas nam crkva nudi jedan put, put ka spasenju, put veličanstven i nama zaronjenim u brige ovoga sveta pomalo i nestvaran. Ali put kratak i silan nudi nam žitje svete Marije Egipćanke, nudi nam put pokajanja, put od kala, blata, greha do najveće nezemaljske čistote. Sveta Marija je taj put u celosti prešla i objavila nam da ljudskoj prirodi to nije nemoguće. Stvar je samo volje i stvar je siline pokajanja. Od malena buntovna sa 13 godina već napušta roditeljski dom i odlazi u veliki grad gde je hvata duh ovoga sveta i ona u grehu provodi godine svoje mladosti, ali se duh Božje ljubavi kosnuo njenog srca i ona promenivši um svoj, preobrazivši ga, otvorivši duhovne oči, videvši svoju nečistotu, ne pade u očajanje kao juda, već hrabro krenu putem pokajanja. I 46 godina je ona pokazivala gospodu da želi da bude s njim više nego da služi sebi i svojim strastima. I evo mi ovog jutra malo trpimo hladnoće i pravedno je da nešto pretrpimo radi gospoda, a kad se setimo da je Sveta Marija 46 godina svake noći u pustinji koja je danju bila vrela i gde je izgarala nemogući sebi hlada da naći, a svake noći drhćući u hladnome pesku koji se vrlo brzo ohladi i sve to izdržavši bez ugodnosti, u hrani, u lepom odelu, u čemu, u čemu je sve uživala kroz svoju mladost. Ona je svoju prirodu preobrazila i učinila se iznad ovoga sveta. Više ni prostor, ni vreme, ni misli ljudske nisu mogle ostati sakrivene od nje. Postala je već puna duha svetoga i postala je od velike grešnice primer celomudrenosti i nama pokazala taj put, put pokajanja koji počinje od viđenja svoga greha, ali kroz viđenje svoga greha i viđenje Božije dobrote i ljubavi. Poput ove grešnice koju smo čuli danas u Svetom evanđelju, koja je takođe kroz mnoge grehe spoznala Božju ljubav i gospod nam kroz one reči upućene fariseju Simonu koji tu ljubav Božju nije osjećao, zaustavljao se samo na gresima i to ne gresima svojim, već gresima drugih ljudi, javio mu je Simone, onaj kome se više prašta, taj više i voli. I u ovo vreme već finiša velikoga časnoga posta Gospod nam kroz crkvu svoju, a to smo svi mi, iznosi ovaj silni put do carstva nebeskoga, put pokajanja, put neizmerne Hristove ljubavi koja i grešnike miluje i ne odbacuje nikog ko zatraži milost. A svi smo u toj potrebi. I oni koji su mnogo sagrešili, i oni koji nisu mnogo sagrešili, ali kroz svakodnevne male grehe duša takođe može da okošta u grehu i da bez ikakve potrebe za pokajanjem promaši svoj put i cilj. Ali kad vidimo mnoštvo Božje ljubavi, da njoj pripadnemo, da se njoj ustremimo, da bi nas i obasjala svetlost Hristovog vaskrsenja, da se pomolimo i svetoj Mariji, Egipćanki, koja je poznala tu Božju ljubav, koju je skoro pola veka služila u patnji telesnoj, ali radosti duhovnoj, da i mi osetimo deo te radosti kroz naš mali podvig, mali podvig pokajanja, ali gospod znajući našu slabost i naše mogućnosti, za taj mali podvig daće nam veliku radost, kao što je u Evanđelju i obećao da je došao upravo radi grešnika, a ne radi pravednika kojima ne treba pokajanje i onome vernome slugi koji mu je u malome bio veran, nad mnogim će ga postaviti. Zato da ne očajavamo, da ne malakšemo, nego da pohitamo ka tom izvoru dobrote, izvoru ljubavi, ka gospodu našem, Isusu Hristu, kome neka je slava sa Otcem i Duhom Svetim, sve vekove. Amin.